เขาสอบเงินไหมนอนหงายแล้วสอบเงินมาถิ่นข้างหน้าอกให้ชอบโอกเงิหนื่ยสาวใดที่สิพ่อว่าผมเป็นสิสายเหรอคะต้นแบบของคนกินเท่าเก้าสีเท่าเก้าหัวตรงอยากหมือไทยทุกนี่เรยทุกข์นั่นเดี๋ยวนี้เราเรี๋ยวทุกข์นั่น ายบริหงหงบริยึดถือแต่นั่นคุณรู้คุณได้อยู่แล้วล่ะคุณมีคุณอยากมีใจใจันเนาะคุณอยากเป็นต้นเหตุของทุกข์ คนเหงาลำบากลำค่าที่จะหนสิบเป็นไม่ใช่ไงด้วยเลยอ่ะมีเหตุประถูกสองถึงทางไม่เงินเลยบ่ไม่ถึงอย่างไรมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยากเกิดมันก็เป็นทุกข์อยากตายมันก็เป็นทุกข์ก็อยากก็เอาใจมันก็เป็นไปเถอะใช่หรือ มันเห็นมาเป็นเย่างที่มันเป็นมันก็มีสุขมัน อยากมันก็ให้นอิ่มันเป็นอยากมันบกมันฟ่องกินมันอินไม่ใช่อยากหรอกบางทีก็ง่มันทัวมันถึงจริงจริงอย่าง ะหมดความสงสัยหมดความอยากไม่คิดไม่ใจพิจาร้าบทัวมันก็อยากรือมันบกพร่องมันพานอินท่านพ่อมีหน้ามันพ่อมันก็เศร้าอยากอยากไปยังกระไรกระดอกสงสัยมันคิดว่ามันสีดีมันคิดว่ามันสีมวนคิดว่าสีทุกข์สีสบาย นั่นก็เลย สงสัยในใจมันก็อยากก็อยากไปฟังล่ำที่กีมวนเห็นว่าอยากไปดูหนังที่สิไปตะเบิงเห็นว่าอยากไปนั่นไปนี่ที่ตรงนั้นสีใดสีดีสีหล่ำสีเลี้ยวเห็นว่ามีความอยากแต่มันอินมมันพ่อเป็นหลับมันเขาเบิดคนามอยากอยากไปยัง มันพ่อจะไม่กินได้ใจแล้วยังสั่งจะติสั่งปันญาสิใจหน้ามัน มันอยากเอียงกระดกระดอแท้อยากมีฟังมีสามีขอบมีเกียดเนี่ยีใจหน้ามันได้อันไหนหน้ามันป้องกันคนามแก่คนเจ็บคนตายไวใได้บ่ป้องกันคนทุกข์คนหนาคน เรื่อคนตายได้หรือจังจะไปอย่างไรนั่นเนี่ยบุกส่งกันได้หรือจะอย่างไรมาเอี้ยกระดกระดอทั้งที่อยากเหรอสิได้มากแล้วก็เรื่องสมมุติแขนขาอวัยวะยินนี่นี่ใช่เขาสมมุติเอาคนที่สุดเท่ากัเอาไว่าได้ยังจะที่ลมที่ตายหามาอย่างมาดูมารักษามันแบบนี้ กลางคืนกลางวันยิ่งเป็นกดเจียวอยู่มันจะแก่ไปนั่นเสมอมันจะตายอย่างเห็นอยู่เด็กคนหน่อยคนหนึ่งคนสาวก็ตายไปมันจะได้ตายไปเรือยเห็นอยู่ก็ยังบ่เป็นบ่เป็นยังบ่ย่านบ่กลัวอยู่อยู่ยาเอียงอีกอ่ะใจว่าหาทางแก้มันถึงแล้ว แมงมัดแมงผูกของมันกับมันเขาเลี่ยงมันกับแมนเขาเลี่ยงกันก็ไม่มีทางออกมันจังซีจะหน้าหาทางออกสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ เห็นถูกเห็นสมุทัยเห็นมีโลดเห็นมักเป็นว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบบ่เห็นยึดปริดคิดจักความจริงจริงแล้วมันเป็นจริงอย่างไรเห็น ตามเป็นจริงอย่างนั้น มาสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นต่อเห็นระยะมันก่อให้เกิดทุกข์เกิดเนี่ยเกิดลำบากลำข้างทุกคนเห็นตามเป็นจริงของมันเกิดมาหลังมันทุกข์ในถาดในขันหิวมันก็ทุกข์กระหายมันก็ทุกข์กินอิ่มมันก็ทุกข์ปวดขี่มันก็ทุกข์ปวดรดมันก็ทุกข์ปวดเนียมันก็ทุกข์ ห่อนมันก็ทุกหนาวมันก็ทุกนอนบรับมันก็ทุกนอนรับปวดมันก็ทุกเนี่ยมีวันสิตื่นดยท่านการท่านงานเห็นไหมนี่ไปเะนแนทุกกินมากมันก็ทุกขี่มากมันก็ทุกกองคงทุกก่อนคงทุกที่เยอะหน้ามันเห็นตามเป็นจริงของมัน ทุกข์ก็ดีความให้เกิดทุกข์อันไหนไม่ให้เกิด ทุกข์ก็ความอยากความยึดความคิดความใจ ยึดว่าเขาว่าเล่าว่า หลูกว่าล้านว่าบ้านว่าเฮียนว่าจิงว่าของก็ได้มาแจมาส่องมาลงมาเกินเกิดทุกข์ขึ้นความยึดความถือถือสมมติ ว่าเป็นของยิงของจังมันก็เลยทุกได้แสดเลยเผาใจตัวเองติดใจหน้าหาทางแก้ไขมันอันนั้นแต่ว่ามันคล้องโตอันนี้ก็ว่ามันคล้องโตสมมติเอาไม้เอาหลูกเขาก็ว่าเด็กไปเอื่นไปคอไปหลอกไปหลอกไปเหลียกมันก็มาเกิดน้ำล้านเึ้ากันเวลามันบอกว่าได้ใส่บ่ฟังมันจะเป็นหน้าที่ของมัน เวลามันหล่มมันหายมันตายมัน จากไปกัเป็นเรื่องของเขาเขาสวยเขาเลี้ยเขาบ่ได้ที่จะหน้าไว้พอโลกอันนี้มันโลกอันนี้จัง มันบ่เชียงแฉแน่นอน เดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันแก่เดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันแสมันเจียนเมยงสั่นไปยึดมันถือมัน ว่าเ้าว่าของห้าจริงจังมันเป็นทุกข์บริเตรียมไว้เพื่อสิแก้ไขเจ้าของแต่เตรียมไว้แก้ไขเจ้าของอันนี้ก็ไปพี่เยอหน้าอันนี้ก็ไปพี่เยอหน้าความจริงมันเป็นสั้นมันเป็นมากเฮาก็บ่ตืนตุ่นบเลงไหลบ่ให้ทุกข์ในเจ้าของเป็นว่าดับสมุทัยละ สมุทัย ละความอยากของใจโดยปัญญาความเห็นชอบเมื่อดับมันได้ความผลทุกข์มันก็นี้คือมันเกิดขึ้นกันหิจักมัน มันแก่ไปหิจักมันมันสลายไปหิจักมันมันบ่ได้ยึดมันถือมันมันบ่ได้ทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาเข้าใจตามเป็นจริงของมันอยู่แล้วเป็นวานิโรธความดับทุกข์โดยสนิทดับโดยในใจของเจ้าของนั่นแหละ มันมีสิบระดับบนอื่นทางน้นเน่นมากแปดทางน้นเน่นไปถึงความบริสุทธิ์ถึงมีหมดมีผ่านสามารถที่จะเห็นสอบสามารถสังกโปให้คิดสอบดำริสอบดำดิกับทือความคิดอย่าสิคิดถึงมันคิดการคิดคิดมันเป็นคิดเป็นไข่มันใหม่มันเผาตัวของเหมือนมีปัญญาเห็นสอบ ดำริในจิตในใจสอบเกิดถูกกล่องตามท่องถ้ำนี่เป็นาตัวปัญญาเมื่อมีปัญญาเราก็รักษาใจววาจาของตัวของได้ทำการงานนี่ก็สอบผูดจาปาใสนี่ก็สอบ อย่างชีวิตนี่ก็สอบเพราะมันมีปัญญา มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทังกัปโปแล้ว มันจะเป็นสีสุนบริสุทธิ์ในกายในร่างกายในใจทั้งตัวจริงที่ควรละควรถอนควรแจะควรไขภายในนี่ก็มีจักอีกพยายามแกกไขบทเสียงเหลืองเล่าต่างๆจิตใจไปของคิดคิดถึงเห็นว่าความเพียรเศร้า ิเลยซ้อระลึกอยู่ในอัดในถ้ำในขอวัดปฏิบัติเป็นว่าตั้งสติสอบตั้งสติแบบในกายในเวทนา ในจิตในถ้ำในจิตตั้งไว้บนในตั้งไว้มนนี้พิจาน้ากายกับสักตัวกายบนมันสัดมันบุคคลบนมันตัวมันตนมันห้ามันเขา สักะตาายเท่านั้นเอาบังคับบังจ้ามันบ่ได้ มันอยากแก้มันก็แกใไปมันอยากเจ็บมันก็เจ็บไปมันอยากตายก็ตายไปใช่ไหมคะกินนี่ภาวะของห้าเวลามันเจ็บมันไข่มันกลัวมันเจ็บบอกให้มัน หยุดมันเศร้ามันก็บ่ยุดบ่เศร้าเป็นไปตามหน้าที่ของมันพิจารณาเกื่อความแก่ไขละถอน สักแต่ว่ากายเท่านั้นเวทนาความทูกความทูกความเฉยๆก็คือกัน มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งโยมันก็แปรไป ดับไปมันก็ดับเหนือเวลามันไม่เจ็นเหนือเวลามันตายมันก็ดับไปยิ่งสั่นนี่คือไปยึดมั่นถือมั่นฟังคิดฟังใจให้คิดใจมันเห็นตามเป็นจริงจริงเราหนีมันก็มีอยู่แต่มันบ่เหตุทุกข์ใจใจ เข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจริงแล้วนี่ทำผนสอนแบบสั่นจิตคนเนี่ยจิตจริงจังที่กันเดี๋ยวมันคิดอันนั้นเดี๋ยวมันปรุงอันนี้มันจะว่าตาเป็นนี่หูเป็นจระเข้จมูกเป็นมุกนกขังกงลิ้นเป็นนังเป็นม้าบ้าทำว่ากายเป็นม้าจีจอก ใจเป็นว่านอนก็มุกต่อมาต่อไม้ของเพิ่นตาเป็นงูถ้ามาด่าตาของเรามันสอบ คือกันก็งูมันบสอบอยู่บนแขนดอกมันอยู่ในคุมในเที่ยวในดึงในเหอะในบนมันหกในหลุมในหูไป ออกมาเป็นแขนบ่เคยออกมาหูมันยานแล้วกินหัวมัน ตาของเขากับทั้งน้องเดียวกัน มันชอบเบิ่งเขาหกเบิ่งแล้วเขาเปิดเขาเผยเห็นเบิ่งมันไม่เขาเบิ่งหรอกขันเขาคิดเขาเหี่ยวมันชอบอยากไปเบิ่งว่าผูยหญิงผู้ชายคนธรรมดาอยู่ในบ้านนั้นเพี่อนหลายๆอยู่มันก็ชอบเบิ่งขันเขาเล่นเกลียละครกลางหนึ่งกลางมันงเลยในเรื่องนี้บาละจริงในเรื่องนี้สั้นละวันนี้ผ่าเพื่อพกไว้เพื่มชอบเขาไปซองมันมันเน่ามันเหม็นมัน กากระโปรงมอมปันได้ก็เดยบ้างคือกันกันยูคนว่าหาอยู่ในที่รับที่นี่ที่ซ่อนตาเป็นงูหูเป็นแฉะแฉะมันสอบอยู่มันเย็นวันนี้มันเย็นมันสอบอยู่หันล่ะแฉะอยู่ในน้ำเล็กๆอยู่ในถ้ำมันมันเย็นอยู่หูเข้าไปจะตั้งเสียงเย็นๆ เสียงหายเสียงดาวเสียงดาเสียงกาวเสียงเเสียงห่อนมันบริสร้างแต่มันจะถูกของต้องนี่แหละพอเหตุใดพออยู่ในโลก เสียงดีมันก็มีเสียงเสี่มันก็มีมันมันติดเย็นเรื่อยๆแต่หูมันสอบเสียงสรนเสียงเงี้ยยอเสียงให้ระเพราะพี่มันสอบมันสั่นหูปกติเขางมัน เป็นหูเป็นเสียเป็นจระเข้เป็นหมูคือกันกันกขี่ั้งไว้นี่มันจะขี่ออกไปเรื่อยว่าจะพอออกได้ดินนี้หรอกบ่อยากอยู่นั่นสิยิงน้ำซ้ำล้านเขาเขาเอาหน้าไม่ให้กิน ยินนี้ที่น้นกำไรก็เลยไปหาควทหาเชียเนี่ยมันก็บ่พอใจบ่อยากอยู่ในสิุ่มในกงดอกนก ปล่อยมันยืนนี้หรอกนกขุนนกท่าเอามาเลี้ยงไหวมันเป็นท่านน้องน่ะนี่ดังที่เขาคือกันยืดเื่อๆไปยืดเด้ระดมอันนั้นระดมอันนี้ทีว่ามันหนุนอยู่ต้องไปดมอยู่ว่าหูคือจะหลายกว่าหมาอะไรเนี่้รถหนุนนี่เหรอหนุนก็คือดมหัวมันเหี่ยงหรอเอาไว้นี่ยดังจะคล้องไม่เป็นนี่จะไปสืดอันนี้ไปดมอันนี้มันมาอยู่กับที คือนกอยู่ในกลุ่มนั้นนี่ต้องเลือกออกหน้าเรื่อยๆไปดังจนนนกในกรงดิ่นมันคือการกระมาด่ามีใจจะอย่าหยิ่งอย่างเลี้ยนั่นอันนี้มาด่าเห็นไหนไปกัดมันแห่งไปวัดมันไปเลือกหนึ่งมนุษย์ยิ่นมนุษย์เท่ากับคือกันเท่าไหร่อันนั้นก็จะชิ้นอันนี้ก็จะชิ้นมันมีสิ่งมีพืชตะเคียนเป็นว่าดิ่นเป็น หมาบ้ากลายเป็นหมาจิ้งจอกสอบความอบอุ่นหมาจิ้งจอกอยู่ในหูนี่ว่ามันอุ่นตากแดดตากหน้าอยู่กายของเฮาคือกันแต่มันเย็นแต่ตเละยุ่ง็ได้หาตาฮะแค่มาตุ่มมาหอมไว้หาเสียงไส้เสียงแดดสอบความอบอุ่นเรื่องของกาย มันจะมาคือไม้จีจอกใจคือว่านอนคือลี่บอกบอกแวกแวก เต้นไปอันนั้นเต้นไปอันนี้ยังแต่ยิ่งก็ดีนี่จักอารมณ์อันใดจะอารมณ์อันใดคิดไปปรุงไปพวกนี้เี่ยสงบระงับได้เรื่องของใจมันคือการสับลี่คนละกระบอกกระแวกยังสั้นมันจะให้สอนให้พิจารณาหาทางละทางถอนอย่างกิเลสปัญหาความคิดข้า ของจิตของใจ ผู้ใดมันที่มีจิตใจหน้าศึกษาสำหรัใจของตัวใจก็สะอาด ใจก็คลองใส ใจก็รุดพ้นผู้ใดขี้เกียจขี้ขานบุคิดบ่อ่านแล้วแต่จะมันคิดเป็นจังไรเหนียงเขามากอะเอาหมดบดเหยียบคาดจัดหาว่าอันใดดีอันใดตัวผู้นั่นเป็นถูกเป็นห่อ ราะอยู่ในโลกมันมีดีมีชั่วมีได้มีเสียโมฟิจน่าอันนี้ก็ว่าตังแต่ของเอาทั้งหมดมันก็เป็นถูกเป็นถูกเจ้าของบริฟิจน่าไหวบริสทธล์ใจเจ้าของก็จะให้ฟิจน่ามาวัดมาว่ามาภาวนา มาละขี้เละมาสิดีพิจารณาขออัดขอท่านในจิตในใจ บนมาเห็นมาเพื่อนมาขู่มาคุยลูกสาวเป็นยังสั่นลูกเคยเป็นจังสี่เขาโตขึ้นดีก็เงาขึ้นยังสั่นจังสี่แฉะนวนี่แต่จะคุยกันแต่จะอย่างลูกอย่างล้านอย่างบ้านอย่างเฮื่อนมันมาคุยกันหกหมื่นเจ็ดหมื่นมาคุยกันมงมีซุ่งกันคุยกันนี่แักใจมันเชื่อมันเสียมันยึดมันดีจังได้ขอมาวัดกัน ซึ่งจะเขา่าคือคือนี่เลยมีอัดมีท่านนี่จิดไม่ใจนี่กับโมเป็นผลเป็นกำไรเห็อแล้วอยู่ในรับไม่ว่าอยู่ในศาสนาอยู่ก็บพรกับเจ้าพากตันกันก็แข่งก็เมืองอยู่ในถุวยในแข่งจะมันหวานมันเชื่อนมันเช็ดมันหวานจังไดมันเห็นจังรสค่ะ อันใดให้นี่เขาก็ชื่อกันแหละท่านบริสุทธิ์ อย่าลืมหน้าเพื่อเลยศึกษาธรรมะเขาวัดเขาว่าเขาแบบแจงแบบเยียงอยู่ในหมอในแจงไม่เห็นจักว่าดีว่าชัวว่าพิษว่าถูกว่าใดว่าเสียอันใดเห็นเพิ่นเขาเขาน้ำเพิ่นจะจิตใจเพิ่นเป็นยังไงจิตใจตัวเป็นยังไงบ่อยเสียตาที่แย่หน้าจะสีละที่แก้ไข มันจะได้บวยิบบวดีเลี้ยงให้ไปบ้านไปซองแต่พ่อปันเก่าอยู่ในวัดในว่าแต่พ่อปันเก่าแต่พ่อปันเก่าของเราเขาจะบวเห็ดบวทถ้ำบวสั่งบวแกงให้มันดีมันจะนี่ใจะหน่ีมันตัวมันเสียอันไหลไหลเขามาเสีอโอ้ยดมันจะกินก็ได้ละยังคิดยญิงก็เสียว่าแก่กินวบดจักใบใหม่จัก กินจัดเกี้ยวจัดขี่เงขี่ฝอยมาแจงหลบระเหลี่ยงบ่จัดออกไม่กินก็ได้เขาจะไปกินน้ำได้จัดอันไหนต่ออันไหนขี่หัวขี่กล้วยขี่หมูขี่ม้าจิตมาแจงบัดแจงขี่บ่มีสติมีปัญญาบ่มีความที่เจหน้ามันจะทำนองนั่ยมันจะไหลหน้ามันจะจริง สีเงชั่วสีเสียต้าเพิ่มเติมจีเยิ่กัน เลยบ่มีวันมีเวลาสะอาดให้ผู้ที่เป็นยึดเป็นดีเป็นทุกคนสบายเป็นชำระสาสางจิตใจของเพินส่วนมันคือกันกับห้องทุกคนทันละเพื่อแก้ไขจิตใจสี่ของจิตจิตสิ่งต่างๆห้อง เห็นเหนื่อยท่ามเหนื่อยมันก็ค่อยยุบค่อยดีขึ้นค่อยหลุดค่อยเห็นค่อยเป็นค่อยมีกำลังขึ้นแต่เฮาบ่เห็ดบ่ท่ามมันก็บ่เป็นบ่ไปให้เขาวัด เขาวัดชื่อๆบวชก็บวชซื่อบวชเป็นเนื่อนบ่หูจักหน้าบวชเป็นพระบ่หูจักโม่คนว่าแต่จะรักษาค่อยโตไปเนี่ยบ่กลุ่มมันบ่กลุ่มมันรักษาบ่ได้ พอเขาบกเดี๋ยวที่มีพิจารณาอาตรรมอันใดเขาพิจารณาแล้วเป็นเงื้อดีเป็นพระก็ดี มันก็มีคุณธรรมมีคิดในใจเป็นคารวะเนี่ยเนื้อก็ดี ถึงจักคิดจักถูกจักตัวจักดีจึงใดมันบ่เป็นไปเผื่ออัตเผื่อธรามเผื่อความยึดความดีมันก็หีจักสิแก้ไขเจ้าของ มื่อเจ้าของเมื่อจักเจ้าของแก้ไขเจ้าของได้บอกสอนผู้อื่นนั่นก็ได้เขาบอกจักสำลรับสาสางเจ้าของเห็นแต่เจ้าผู้อื่นเป็นคนตัวคนเสียตัวระดีวัดทำนองนั่นมันใส่ว่าได้ ถ้าาอยู่ตัวท่านคิดแต่ก็ยอมรับผิดของตัว คนเท่ามันเห็นทับนองนั่นโดยมาก เป็นว่าคนดีสอบแก่ไขคนจังไล่สอบแก่ตัวคนละ คนสั่วถอบสอบทำลาคนมางานสอบถึงเหตุอย่างเราบอกจีนเอาจังล่ะ คนจีนสอบท่านคนละคนระย่ำสอบติเ้าเป็นคนแบบใดตอนนี้ดูคน คนมันเป็นสั่นขันมันคนดีมันชอบแก้ไขจริงไดมันตัวมันเสียองแก้ไขไปเพื่อให้มันยึดมันดีขึ้นเป็นว่าคนดีชอบแก้ไขที่เหลือปัญหาชอบแก้ไขกายว่าจาใจของตัวขันว่าชอบแก้ไขนั่นจ้ะเราเป็นคนดีให้ คนจะไล่สอบแก่ตัว ตัวตัวตัวเสียไปไหนมี่คือว่าให้เลยโอ้ยลื่นไปเห็นไหมเผลอไปเห็นไหมบ่มาไม่คือไม่เห็นเห็นไหมมันเป็นสั่งคนจะไล่สอบป็งไปแก่ตัวเหนื่อยใจคนเหนื่อยแก่คิดแก่ใจแก่ไถความตัวนี่ใจแก่ตัว ให้รู้จัก สี่เขาตูเขาว่าทั้งทั้งสี่ตัวถ้ำตัวผูดตัวคิดทั้งเสือทั้งเสืออยู่คือเอ็นยาให้แก่ตัว เลื่อยไปมี่เหมือนพระกันยังเทียบมีหนี่พระกันยังถือถ้ำเลยตายซื้อวันนี้ โอกาสเวลาจะได้สั่งคุณงามความดีสั่งยินสั่งกุสมน้ำเพลนนี่จะ้องแก่ตัวนี่หมันเด็กไหลก็คือภาวนาเทวะนี่หมันสายไหลก็คือภาวนาเทวะนี่หมันยังใส่อยู่ มันเสียติข้ามเถอะมันห่อนปวดมันหนาวปวดยื่แต่มันยังมีแบบโอกาสเยอะแรกยังเงินยังเงินเถ่าคนอยู่สักคนจะคอยเสียดมั่นเหรอผู้ยังเง่นยังหน่อยเท่าเราเช็ดว่าได้ดอกว่าจะหน่อยจะนิ่งผมบอกเป็นว่าท่านมันมีไปแจกเสียไปเท่านั้นท่างน้องนั่นคนลาคนเป็นไรฮะความดีเอียงบ่ได้ คนตัวสอบทำได้ คนสากคนงามความดีขึ้นตัวผันไปทำลายเป็นยาสอนความดีให้ตัวผันไปทำลายจึงเลยมันดีมันดีทำลายใส่บ่ได้รักษาไว้บ่ได้เอาใจใส่ดูแลแต่ว่าคนชั่วทำลายคิดทำลายใจทั้งคนอื่น ทำลายวัตถุเขาของคองคนอื่นทำลายตัวของเจ้าของเองแต่มันตัวมันเสียไปไม่ผู้ใดเหลี่ยมใส่ทัดท่าไม่ผู้ใดอยากกราบอยากหล่าไม่ผู้ใดอยากพบขาสมาคม คือคนตัวสอบทำลายทำลายท่านทำลายศีลทำลายภาวนาของเจ้าของ แล้วก็ผู้อื่นอยากคนเสือ สอบทำลายคนมาเงยสอบถิ่นบงสอบเอาเฮ็ดเอียงเฮ็ดถิ่นถิ่นเสียเสียหรือคนมากง่ายบ่เอาจริงเอาจังเอียงให้ทีการงานเอวรีิหนนั้นเซ็ตนันถิ่นไปจ้ะถิ่นได้มีนั่นสักวันหนึ่งสักวันเป็นที่เจ็ดเลยว่าแล้วว่าท่วให้เจ็ดเอียงกับว่ เอาจริงเอาจังแต่ว่าคนมาง่ายจับกดบอกเอาจริงเอาจังทำเอียงกับว่าสำเนี็จแจ็คสิ้นนี่จะถิ่นไปขันเอาเสือบักนี้มันบดีตาเนี่ยมันหนีเอาบักไม้เถอะอันนี้คือกันเป็นสี่สุดเลยโดยมีผู้ใดดีจะคนเทั่วโลกทำการทำงานอันนี้มันเนี่ย กินได้ไปทำงานอันไม่ อันไม่ลาวันหน้ากินเดื่อไปเลยบ่มีกินได้ได้กินได้ดีหนี่คือคนมากงายสอบถิ่มบ่สอบเอาบอกว่าทั้งศาสนาบอกว่าทั้งโลกพระพุทธเจ้าคนบ่เด้ถิ่มเ็กตาเลยละเ็กว่ายังสั้นสิเพิ่นยึดเพิ่นดีที่มีเศรษตีปัญญามาสอนโลก เขาคนมาเหงาขึ้นไปตะไปอันนี้มันง่ายบ่เฮ็ดมันดอกเดียมันจะได้บ่ได้บ่ดีบ่จำเรีจนรู้เรื่องก็ได้แก้ไขจิตใจทั้งในแต่ทั้งนอกเดียวกันแต่ว่าคนมากง่ายสอบทิมคนถินสอบถ้ำทำมันเลื่อยไปเมื่อทำมันไปเรื่อยๆ เมื่อว่าทำให้ทำหน้าสิไปตักเป็นยองว่าเป็นเพ่งเป็นทาหลบ่ได้แต่ตักเรื่อยไปทำเรื่อยไปหน้ามันเก่งมันไงมันจะเป็นได้เขาก็เกี่ยวขึ้นกันเกี่ยวเรื่อยไปแล้วมันสีเกี่ยวหลบบาดเดียวมันเหลือวัดไทยวัดทงอาศัยการทำมีจังสั่นเรื่อยไปนี่ก็คอยเงยออกไปให้คกว้างออกไปกุดที่ ตักบานก็ดีหรือทิ้งเช็บเจี่ยวก็ดีมันก็ค่อยเล่ายค่อยทั่วไปการสำละกายสำละใจที่การทำเรื่อยๆคัดเตาเรื่อยๆนี่เทคีิเนี่ยสอนจะคล้องเรื่อยๆมันก็ค่อยดีเทคีิมันว่ามันก็ค่อยกล้าขึ้นมาสัญญา มันบ่มีมันก็ค่อยเกิดค่อยพุดขึ้นม่นยสิแก้ไขใายใจท้องตัวละตัวเป็นเพื่อนดีพือนดีสอบท่ำ ทำสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์แก่เจ้าของคนระย่ำคนนั่นสอบสีสุรเหตุเอียงกับสีอย่างนั่นสุรเหตุเอียงกับสีอย่างนี่เจ้าตัวเองว่าจะจักว่าเจ้าของสื่อมเจ้าของเสียบ่สีเจ้าของบ่ตำหนิเจ้าของนี่จะสีผู้อื่นเหรื่อยไปเป็นว่าคนระย่ำห้ามันเป็นคนแบบไหนล่ะเดินกายเดินใจของเจ้าของ คนหนีได้คนตัวก็สิได้แก้ตัวขันบ่เห็นเจ้าของม่แก้จ้ของมันก็บ่ดีได้ได้ มันคือที่ใจหน้าศึกษาสอบดูกายใจของเจ้าของ ผู้ที่้ำถูกต้องตามทั้งนอกท้องทำถูกต้องตามมักกับก็เป็นสิ่งที่หมายไปทางคือความสงบความละถอนกิเลส คนประชาคนถั่วไป เหลื่อมใสศรัทธาพอมีความดีถ้าบ่มีความดีแบบไป ไปจบไปแจงไปอยากไปโอ้คะแนนใบเขาก็บอกเสียว่าเหลื่อมใสดอกเขาบอกมีความดีเลยกายในใจทั้งเท่าขันเขามีความดีดอกมันหายนี่คือกันก็บอกไม่ขันเล่นบานสิ่งเหล่านี้คือเรื่องเผงไปเลยเราไปเหลี่ยงเลยเบียดเลยเล่านั่นมาก มันมาตามให้พอมันถือกินถือไอ มันแสวงหาดอกไม้เยอะแล้วนี่ผู้คนต่างคนงานความดีในกายในใจก็ทำนั่งเดียวกันก็มีความดีดอกก็มีเนาะมาเหลี่ยมใส่รัทธาสร้างเอาไว้ทำเอาไว้ความดีของกายของใจเอาวนมีความดี ในตัวของเฮาหรอกมันเกิดลำบากมีแต่ความเสียความเสียไปทางใดกันมีแต่ถูกแต่ถูกผู้ใดเขาเห็นเขาก็เหม็นกับเบื่อเย็นหนาหนีพอกินไอความเสียความเสียในกายในใจนี้ฝากความดีเอาไว้โอ้ดังหอมมามันหอมมันก็สู่สินสู่ถ้ำว่าได้ดอก ศีลทรมพนะเป็นของหอมมากทีละคันเทอนุตโรวันนี้กินอันใดสิเยี่ยมก็กินศีลในโลกกินทั้งศีลนี่เลือดประเสริฐหลายเทวดาก็มากราบไม่ไหวผมมีศีลมีท่านเนี่ยกายไม่ใจเอาบอกจิตบอกอ่านบอกฝึกบอกอารมณ์ เจ้าของก็บ่ได้แล้วความดีนี่ต้องไปสิทิมไปปล่อยปลาลาเล่ยไปทำลายใหญ่ไปหาความดีในสายในใจบนนีหมดคุณค่ามาวัดมาว่ามาสำลักจิตใจของเจ้าของซองเป็นไงมันจิตเอียงมันปรุงเอียงมันสงบบ่เนี่ยมันจิตมันปรุงไปหนึ่งมันเป็น ทำจปมีหน้าแก้ไขกิเลสบ่หรือมันคิดไปเสียก้มหนึ่งก้มยนึ่งความือข้อมหองความใจเบ่งอยื่ไปแล้วมันบดีเลยขันมันเห็นแ่้วมันบดีนี่ก็ปล่อยไว้ขิมได้ละได้ถอนออกพอมันบดีแต่มันดีเก็บเอา เอามาใส่กายใส่ใจทั้งตัวคือเขาบงมันเห็นเขาบงมันก็บงเห็นหรอก่อนเขาเขียนเนี่ยก็หยดหยดหยดตัวเขาไม่เห็นนั่นคือย่านบ่มันเห็นมันหยดได้ มันทำได้แต่ไม่เห็นว่าขี่เ้ยสุกใจถอยหลังหนีตัวหยยดเต็มตีนเลยเหมือนว่า ทำนองนั้นคือบเบิงสานี่อยู่กับบเบิงมันก็โบเห็นสติสัญญานี่อยู่บพิจารณามันก็บเห็นความตัวความเสียของตัวทีพิจารณามันก็เห็น แก้ไขเจ้าของได้เอาละปันเอว่างเลยไม่ละ